gioigai reguligoi de sociae platformoi. Australio montras, kiel eblas bridi la potenzuloin de citiu mondo. La parlamento decidos prilegio, kiu mal permesos la uson de sociae platformoi por ciui sub texes jaruloi. La grandae concernoi shaumas cebushe busce quas au valoi. Tio estas bona tiel. Ciu Instagramo au Snapchat, TikTok au Ixo, Meta, cae aliae nun tempe ne havas agiain limigoin, ecte ciui oni raitas usi ilin. Lauspertoi, infanoi rapide lernas, kiel eblas surfi sur tiui platformoi. Zorge mai ge patroi provas mal helpit ion, sed ili plei mal ofte mal Dum en Europo oni nur plendas, kiel problemetsai estas la enhavoi de tivi platformoi por infanoi cae geiunuloi, oni ja agas sude de la equatoro. Oni tie intertempes cias, Ciel damagiae ofte estas la ciferezzae sferoi por la mem valor sento cae por la mont percepto de la geiunuloi ca cliunai infanoi. La computilezza telefono, compufono, farigias prosiae en havoi viv necessa. Pli frue, oni nomis tion dependetson. La australia registaro volas ebligi la aliron alla e platformoi nur ecte agio de dexessiaroi, por doni alla infanoi ilian infanagion cae alla gepatroi ilian animan patson. Tiel argumentas la australia cef ministro. La platformoi estu devigatai plenumi agio controloin, ce ne plenumo minazos altai monpunoi. La grandai retai concernoi volas procraston, sed ili ne ofertas solvoin, kiel ili volas pli securigi siain algoritmigitain ofertoin por infanoi cae geiunuloi. Ili vidas tangeron por siain negoz modeloi tio tiel estas bona. Char ili estas tangero, ne nur por iunae homoi. Ili accelas ancao nur parte, la mensan sanon de plen cresculoi. Per alternativae factoi, cae en opini vesicoi, ancao plen cresculoi, estas sencese manipulatai. Ili ne travidas che ili estas consumantoi en economia brancio, cae consideras tiuin platformoin kiel basan liberezzon. Ne estas causo por principe malfidi ciferezzain comunicilloin, set ili urge besonas adapton al eticae, moralae, cae socie desiratae normoi autoritatezzae systemoi limigas la alieron al tiui comuniciloi, set tio tutte clare ne eblas en liberalai socioi. Tamen necessas demandi kiel tiui comuniciloi povas servi por la democratioi. La sociae platformoi jam de longe perdis sian naivetson cae ili farigis ludo campo de celita manipulado per politicae agitantoi. Australio contraustaras tion. La grandai negozoi ne estes cio, cae en democratioi la parlamentoi decidu. Almenau tion oni desiras ceni en Europo.